Dumalo kayo sa aking victory party ngayong gabi. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na si mayor ko ay mayor nyo. At ang tagumpay ko ay tagumpay nyong lahat. Yeah! Sure ako si Mayor. Nakahanda na ba kayo? Ah, ah, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, opo, Hey, Mags. Big boy! Bugs! Nag-practice na ba yung mga komikero nyo? Oo, oh, okay na sila. Handa na sila. Eh. Nakada na Good luck! Hi, Pag. Hi. Okay. Oh. Okay na ba kayo? Ah, Naka... Ladies and gentlemen, Dadamong Ligaw Dancers! Yeah! Kumusta yung plano mo? Guard, ang galing-galing na talaga. Mamaya, panoorin mo kung paano pumalpak yung mga kumikeros. Nilasing namin sila kanina. Galing. Galing mo. Magandang gabi po sa inyo lahat! Magandang gabi naman, Big Boy. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang nakakatuwa, nakakasaya, nakaka... <laughs> Ha! Ang komikero ng Delions Eatery! Ayun Oy, saan? Saan? Saan? Ano diba? Nagising tuloy si kuya, eh. inaantok na. Nakainom ka ba? Uy, hindi, hindi, San, Hindi, hindi. Ano, hindi, hindi. Akala mo nandun na konti ito. Naku, nakainom ka. Ba't ka uminom? Dapat di ka naglasing. Oo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, saan? Kaya ko to. Kaya mo, ha? I'll ah, do my best! Okay. <laughs> Kasama yun, San! Katawa mo yun? Kasama yun! Katawa mo! May kwento sa inyo, may tatlong klase ng lasing. Una, yung hindi na makauwi. Ang ginagamit na lang nilang pang-uwi, yung ulo nila. <laughs> Pare, diyan ka lang. Uuwi na tayo. love you, son. Love you. Love you. Tapos, yung pangalawa, yung hindi na maintindihan yung pinagsasabi. Um, Anhena, anhena, anhena. nyo ba? Hindi! Ayun naman! Eh, huwag ko na tuloy kasi pumalakbak na eh. <laughs> Tapos yung pangatlo, yung palaaway, yung matitigan lang. Makiat ka dito sa stage. Kaya ko to san, huwag niyo ko din san. Kaya ko to. Kaya ko to san, kaya ko to. Tagal mo makiat mo sa stage. Parang pag ano ba? Wala kita eh. Oo ka. Akit ka, malaki ka. Buset! Tapos may mga trabaho, alam mo, may mga trabaho na bawal pumasok ng lasing. Bukod sa matatanggal ka, eh matatanggal ka talaga. <laughs> tulad ng MMDA. Imagine nyo, lasing na MMDA. Stop! Yung nasa likod mo, go! Ay, parking lot. Kanina kita ka ba? Ito naman, Doktor na lasing. Doktor na lasing? Ito na. Oh, magaling ka na. Sasarado lang tong sugat mo. Teka, mawala yung cellphone ko ah. Umiga ka, bubuksan ito ulit. Lagi kaming nag-aaway ng girlfriend ko kasi lagi siyang nakikitaan ng panty. So sabi ko sa kanya, buti pa, iwasan mo na yan. So, di na siya nagpapanty ngayon, nagbibrip na siya. Alright! Woo! Ah. Mga pala, yung ex-girlfriend ko nakita ko sa MRT. Wow, pamilyado, pamilyado na siya ngayon. Oh. Ang uh, nakakaasar nga lang, Kamukha ko yung bunso niya. Alright! Woo! si lisigang. Aha. Ano to? Dahil lasing siya, lalo tawa ng tawa yung mga tao. Hindi ko nga alam eh. Pero Gardo, huwag kang mag-alala. May dalawa pa silang kumike. I'm sure hindi nakapag-practice yun. Thank rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala kang pakialam! Kung ganit ka, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita, sampalin mo ako. <laughs> Karahasan. Sexual horror. o droga na hindi angkop sa mga bata. Ganahan ka! magandang gabi po sa inyong lahat. At alam niyo po, ako ah. po, uh, idol na idol ko po yung tatay ko kasi ito, isa po itong barangay captain po sa amin. Oh, kung hindi kayo maniwala, wag na lang kayo maniwala. <laughs> Oh, Totoo yan. <laughs> oh, siya lang po, yung first 20 years po siya barangay captain po sa aming lugar. Walang katalo-talo. Oh, kasi siya lang yung nakatira po sa barangay namin po. <laughs> yung ikaw yung... Merong kalaban. Oo, oh, kaya ah, gusto kong tumakbo ngayon. Gusto kang tumakbo? Oo, oh, pero- Madali lang. O, oh, paano Magsasalita ka. Magsasalita lang Yung ako. pagalingan yan sa pagpasasalita yan. Ay, ah, yung diskurso. O yung diskurso. Sige, sige, sige. Try natin. O, kunwari, tatakbo ka ng kapitan. Tatakbo ako. O, chairman. Ay, wag na muna. Bakit? Baka madapa ako eh. <laughs> tatakbo. Ah, tatakbo Yung lang. iboboto. Ah, sige, sige, sige. O, sige. yun. So, yeah, sige, sige, sige. Ganunin mo yun. Ah, sige. Sige, ano gagawin ko? Dito lang. Oh, diyan ka lang sa tagiliran. Sa gilid lang. Tapos ipakilala kita. Tatawagan mo ako. Okay, sige, sige. Okay, Yes! Ebi, oh, hindi pa. Wala pa. Tatawagan pa yung pangalan mo tapos Ha? Ah? ka, tapos lalapit ka, magsasalita ka. Ah, tatawagan mo pa ako? Oo. Ah, sige, sige, sige. Timing naman. Ah, sige. Baboy ka talaga. Okay mga kaibigan, ngayon po, iharap ko po sa inyong lahat ang tatakbo ng barangay chairman. Tatawagin natin sa pangalang Beboy. <laughs> barangay Captain Beboy. Ah, uh, salamat po sa ating uh, tagapagsalita. Tagapagsalita. Thank you, Barangay Chairman. Ah. Uh, Pag ang inyong ibubuto, yung bundok, papatagin ko at saka yung patag, ibubundok ko. Walang bubuto sa'yo. Di ba pwede yun? Hindi ka marunong. At least naman yung taga-bundok, maka, makakatisting ng patag, ganun yun. Hindi ganun yun, hindi ka ibubuto. Ako, ako, gayahin mo ako. Sige. Oh, kunwari, barangay chairman ako. Sige, oh, ano oh, yun ganito, kita? magsasalita. Ano Ipakilala mo ako, ano ibigay mo ako sa kanila. Ibibigay kita Oo. sa kanila. Oo. Oh. Ah, mga kaibigan, Sa'yo na to. Ang, Sabi mo, ibigay eh. ang ibig kong sabihin, ipakilala mo ako, yung mga karakter ko, sabihin mo sa kanila. Yung mga background mo. Yung mga background yun. O oh, sana sinabi mo, doon ka sa gilid. Dito ako sa tingliran. Oh, yan. Yan. Mga kaibigan, nandito na po ang magpapahalal po ngayong ah, ah, halalan. Yaan. Ito po ay nakatapos sa kursong Bachelor of Science in Plants versus Zombies. Major in Clash of... <laughs> Computer yan, internet ay tanga. Paano nga? Sabihin mo sa kanila, yung mga karakter ko, yung mga background. Yung parang announcer style sa TV. Y- yun! Yung ganon. Yung ganon, announcer style. O sana sinabi mo. Yung maganda pakinggan sa mga... Doon ka. Mga, lang people. O sige, doon ka. Ayusin mo. O sige. Ladies and gentlemen. Yun! In the white corner weighing 180 pounds. Ah, boxing naman. Boxing naman yan! Ikaw na nga lang pakilala sa sarili mo. Ay, ah, ito na lang. Wala kang kwenta. Ito ah. na. Maglalaro na lang tayo. Sige, laro tayo. O, kunwari, magpustahan tayo. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Tapos? Da, da- ano lang, ang isasagot mo, microphone. Sige, O, madali lang. panalo na ako dyan. Bakit? Masagot na ako eh. I- Kaya nga, lalaroin pa natin eh. Pero wala akong pera eh. Oh, ay, naku. Paano yan? Oo nga eh, wala akong pera. Wala kang pera. Paano yan? May Pa- pera ka dyan. Meron. Ilan? 400. Ah, pahiram ng 200. Ay, ah. pahiram ng 400 pala. 400? 400. Ay, wala para. 200 pala ito. Ah, 200 lang? Oo. Ah, sige, atin na na to. Magkano yung hiramin mo? 400 sana, pero 200 lang yan, no? Diba? 200, ah, okay. Ah, 200. Okay. May call lang ka sa akin ng 200, di ba? Oh, may utang pa kasi. Oh. Tapos may utang ako sa iyo 200. Oh. oh, ito na utang ko sa iyo. Oh, salamat. Ah, di ba may call lang ka 200? Oh. oh sa akin na. Ah. oh. Teka, teka, teka muna, teka muna. Teka mo. Sa akin yan 200 eh. Oo nga, nagpapah... Nanghiram ako sa iyo ng 400. Oo. Ilan ang binigay mo? 200. Oh, may utang ako sa 200. Oh. Ilan ang kulang mo? 200. Oh, yung utang ko, babayaran ko 200. Quits na. Oh, quits na. Saan yung kulang mo? Ah, oo, no? Oo nga. Yun, yun. Tanga ko na utang mo. Ang galing mo. Pustahan tayo. Pustahan tayo? Mm, sige. O, oh, sige, sige. Pustahan tayo. Parang naloko ako. Ah. May pera ka pala eh. O, oh, kaya nga eh. Niloloko mo ako. Ah. Ito, 100. 100. Pustahan. Bastahan Tatlong tanong ang sasagot mo, microphone. Microphone lang. Ang bilis lang. No? Sige, sige, sige. Panalo na ako dito. Eh. Yes, yes. Wala pa. Wala pa. Unang tanong ha? Unang tanong. Taga saan ka? Microphone! <laughs> Isa na! Anong pangalan mo? Microphone! <laughs> Pang ilan na yon? Pang dalawa. <laughs> Talo ka na! Ba't ganun? Sana, pangatlo, microphone. Ay, ganun ba yun? Tanga. <laughs> Mm, sige. Ito, ubusin natin. Oh, 200. Oh, yan. Lahat. Yan. Lahat. Lahat. O, oh, sige. Yan, lahat. Ito. Yan ha. Ano, ano ay itatanong mo? Ganito pa rin. Ako yung mga magtatanong, tapos yung sagot mo, microphone pa rin. Ha? Ganun lang. Ganun lang? Oh. <laughs> Panalo na to. Teka lang, lalaruin pa natin. Laro ko yan eh. Lalaruin pa natin nga eh. Laro ko yan. Hindi nga, lalaruin pa natin. Ilang tanong? Tatlo pa rin. Tatlo pa rin. Naku, Mm, sige, sige, na ako sige, dito. sige. Ah, Microphone! Wala pa! Ah, wala pa. <laughs> ano pangalan mo? Microphone. <laughs> Taga saan ka? Microphone. Pangilan na yon? Microphone. <laughs> teka lang, teka lang, teka lang. May pangapat pa. Pumili ka. Yung itong uh, pusta oh. Oh. o microphone? Ma, ma. Ala. Ala. Pumili ka itong pusta o microphone. <laughs> Ayusin mo! Pumili ka itong pera, microphone. Ma- may microphone. O, sa'yo na to.